kiel sancta Nicolao prunteprenis patrain shuoin. Ciam mi estis adja, agia, miam havis du mal grandain fratinoin, ciui estis sep, cae triar agiai. Neaige patroi el lernigis alni vintrain poemetoin, cae pregioin. Ni idoi multfoie ripetadis cion, cion ili instruis al ni mia sepiara fratino Rosa tre bele declames poemetoin cae similis al belega angeletto. La plei malgranda fratino Liba iam bone prononcis ro, cae ancau si successe ripetadis belain poemetoin cae cantoin. Ni ciui bone amusigis ce la lernado cae bone giuis tiunci tempon ciam ne pretigis tiun ci feston cun la gepatroi, venis la tago de unua presentado. Niai gepatroi devis for iri, sed ili zorge ripetadis cion fari, cion ne fari dum ilia foresto, ca ne attendis Sanctan Nicolaon cun sia mixita gruppeto Angelo cae Diablo ni restis en unu granda lito en la cuire io, cae miei fratinoi baldau ec dormis. Mi sola restis vigla, cae mi timis la venontan premieron. Tre longe mi attendis, sed cio, cio devas ocasi, vere ocasos. Ciam ancau mi estis ec dormanta, shainis al mi, che en la balcona corridoro iu malhela persono trembrilis cae ecfrapetis per balailo alla la fenestro. Poste estis silente. Mi strecis la oreloin. Tui comencigis vera spectaclo. Lumigis. En la pordo staris granda, bele vestita honorinda Sancta Nicolao, cae apud li saltetis, cae susuris per ceno la diablo, quiu criis, pregiu, pregiu, ciu vi malobeis? Ciu vi pecis? Mi cun prenis grandan sacon, do pregiu, pregiu, se ne mi prenos vin, cae forportos vin en la inferon. Mi saltis el la lito. Miei fratinoi ancau, libaren versis urin vason, rapide returnis sin, cae mal aperis cun rosa sub covrotucon, ploris, singultis, timegis, cae mi genuis en la versita urino, kai pregis, kai pregis. Kai declamis ciuin conatain poemoin, kai poemetoin, ec la pioniran promeson. La tempo passis tre rapide, kai Sancta Nicolao mult foie demandis, ciu mi obeas, ciu mi bone lernas cotopo. Iam mine bone comprenis, cion li parolis, li prononcis ciam cae ciam malpli compreneble. Mi ancora u foie declamis ciuin conatain poemetoin, re cae re pregis. Fin fine Sancta Nicolao contentigis cun mia presentado, cae donatsis al ne ciui sucereajoin cae ludiloin. Mi estis tiel latsa, sed trebone audis diablon, quiu per patrinae vortoi instigis nin ne fari friponajoin, ciam ni restos solai. Cio vecis mian miron, Sancta Nicolao venis ceni suita en patrai pantofloi. Cia audazzo! Mi malcascis tion al miei fratinoi, ciui ne plu ploris, contraue, iri gioi criis cae friponis, ciameni estis certai, che la sancta gruppo balda unere venos, ni controlis en la corridoro la patra in pantofloin. Ili estis varmai. Dio certe ne placios al nia patro.